Sveicināti radio Marijā Latvijā klausītāji. Pie jums atkal ir raidījums Ceļš uz Zemmausu. Un šodien jau turpināsim lasīt no tās vietas svētos rakstus, kur pēdējā reizē apstājās. Tas ir no 4. mūzes grāmatas, jeb skaitļu grāmatas 25. nodaļas. Un, kā parasti mūsu raidījumā kopā ar mums šo ceļu uz Emausu iet vai nāk kāds viesis, un šodien ar mani kopā mūs pavadīs šajā ceļā baptistu mācītājs Māris Skaistkalns, tepat no Siguldas puses, kur arī es dzīvoju. Un tā kā mums sanāk pa laikam satikties un Um, parunāt par dažādām lietām. Es zinu, ka viņš uh, ļoti mīl lasīt uh, Bībeli un daudz zina un uh, studējis. Tāpēc arī viņu aicinu šodien šajā mūsu sarunā, lai labāk varētu iepazīt Dieva vārdu. Es esmu sveicināts Māri raidījumā. Paldies par aicinājumu un prieks šeit piedalīties. Jā, mīļo klausītāji, arī tu vari piedalīties. Lai gan raidījums ir ierakstā, tomēr tu vari sūtīt kādu komentāru vai jautājumu uz īsiņu 266, 272, vai rakstīt e-pastu uz studija etrml.clv šīs jūsu sūtītās ziņas mēs noteikti saņemsim, izlasīsim, un tad nākamajā reizē, nākamajā ierakstā, tad vai nu atbildēsim vai komentēsim uzdoto jautājumu, vai arī nolasīsim kādu no jūsu komentāriem. Tāpēc droši arī raksti piedalies tādā, nu, teiksim, attālinātā veidā. Lūk, tad Sāksim, jeb turpināsim mūsu Bībeles lasīšanu. Un šodien mēs lasīsim no skaitļu grāmatas 25, 26 un principā arī 27 nodaļu, kur ir tādi divi uh, lieli notikumi, jeb varētu teikt tādi spraigi sižeta līnijas kas mums daudz ko atklāja. Un pēdējā reizē, kad lasījām svētos rakstus, 24. nodaļu un iepriekš, noslēdzām ar to, ka Izraēļi nāca iekšā zemē un Moabas ķēniņš, Balaks, baidījās no redzot, kas notiek. Un tad viņš, saprastams, ka ar spēku nevarēs uzveikt, viņš aicināja pravieti, kur, lai uzliktu lāstus, bet pravietis tā vietā, lai izteiktu šos lāstus, viņš svētīja Izrēlu. Un tad nu, no šī brīža mēs arī tagad turpinām apskatīt, kas notiek tālāk ar Izrēlu. Un jau 25. nodaļas sākumā tiek atklāta atkal aina, ka Izraēlis sāk novērsties no dieva un sāk tā kā pielūgt bālu peoru. Kas ir bāls peors? Māri, varbūt var... Bāls, bāls peors, bāls nozīmē vienkārši kungs un daudziem dieviem tajā laikā bija vārds bāls. At, at, pie, pie, nu, pēc vārdu pie šitam bija peors Eh, kāds vietējais dievs eh, Moāba eh, vai Midjaniešu tautām, un, un, viņš, un, un kur izrēlieši atradās, tur viņš bija tieši blakus, un tāpēc arī sanāca tā saskarsme. Um, ehm, viņus viņus jā, jā. aicināja, un izrēlieši aizgāja. Tas arī kaut kur no vienas puses droši vien atspoguļo to vietu, Jo interesanti, ka 23. Mm, nodaļas 28. pantā um, viena no vietām, kur uh, svētību izteica uh, lāsta vietā uh, Biljāns, ir Peora kalns. Mm -hmm. Tā tad virsotne, nu, kas uh, no vienas puses bija jākļūst par uh, lāsta vietu, bet kļuva par tādu svētību vietu. Bet, uh, No otras puses, tieši šīs vietas nu, apzīmētais el, elku dievs Jā. kļūst par tādu atkrišanas iemeslu. Jā, protams. Elku dievi vienmēr aicina atkrišanu, jo tā ir tā elku būtība. Um, un, un Balaks jau neko citu, tas, tas midjaniešu, mobiešu ķēniņš, viņš jau neko citu negribēja. Viņš gribēja tikt vaļā no šīs svešās tautas, un, un labākais ir viņus aizvest kaut kur prom, garīgi un, un, un, un burtiski. Mhm. Um, iesākot 25. nodaļu, tur um, tiek īpaši arī atzīmēts, ka ļaudis sāka piekopt netiklību ar moabiešu meitām. Nu, vai tas um, kaut kā arī saistīts ar šo elgdievības um, nu, ieviešanos tautā. Nu, šeit, šeit ir teikts, ka tauta sāka manā jaunajā tulkojumā sāka maukot ar Moāba meitām. Um, un tādā veidā viņi nonāca pie šī, uh, pie šī elka, pie šī dieva, un kopā ar šiem, šīm sievām zemojās uh, tiem dieviem. Uh, tā kā tā, tā burtiskā maukošana, ja tā e, ar sievietēm ja, aiz, e, aiziet e, tā, seksuālā izvērtībā. Tā, tā ir tikai viena daļa, un tas ir tikai pirmais solis tai, tai otrai maukošanai, jo elgtievība arī par maukošanu bie, bieži vien uh, tiek apzīmēts, jo tā ir atkrišana no dieva. Kā tu, mhm. tu vari uh, pamest savu sievu un aiziet pie citas, tā tu vari pamest savu dievu un aiziet pie citas tā tāda kā neusticība. Tā ir neusticība, jā. jā. Mm. Un tur viņi, viņi zemojās, te arī vienkārši skaidri pateikt, viņi gāja pie, pie šīm, eh, šīs tautas meitām, sievām un kopā ar viņām zemojās eh, tiem, tām, to dieviem. Mm -hmm. Nu, savā ziņā tā ir tāda varbūt eh, pakāpeniska atkāpšanās. Jo, nu, nav jau tā, ka viņi uzreiz tur atsakās no dieva, bet tā, tā no sākuma ar tiem pārkāpumiem pret likumību. Tad a, pamazām pierod pie tā dzīvesveida, izveido to savu, to, a, no nu, savu nostāju, ideoloģiju un tādā veidā pakāpeniski tā aiziet prom no dieva. Jo manā, kā es redzu, ka nu, šeit ir sanāk uzreiz tāds, kā, kā cilvēkiem raksturīgs, ka grib tā uzreiz to labumu gūt. Mm. Pirmkārt, jau to baudu, mm -hmm. ko, nu, ko mēs redzam caur šo netiklību ar mābietēm. Un tālāk jau notiek šī upurēšana jau šim elku dieviem, lai mm Lai tā kā atkal, ja mēs varam skatīties, visticamāk, ka šis balss peors ir visticamāk auglības dievs arī. Kā jau, kā jau jā, un tad dievi, se, ja, nu seksuālās, jā, un seksuālās uh, izvērtības um, ir pieņēmums, vismaz lasīju, uh, ka nu, tas ir tāds arī no ritiem, re, reliģiskiem, jā, ko jā. piekopa tajā laikā. Bieži vien tas sagāja kopā. Daudz, eh, daudz eh, elku diev, eh, dieva pielūgšana bija saistīta ar visādu izvērtību, jo cilvēkam meklējot meklēt no vienas puses atvieglojumu pie dieva, varbūt, eh, varbūt eh, mierinājumu, varbūt žēlastību vai ko. Eh, viņš, viņš ātri saprata, ja, ka, ka tādu veidu dievkalpojumu to var veikt arī visāda veida un ar garīgiem dzērieniem. Tas bija daudz labāk un interesantāk viss notiek un, un, mhm. un viss kaut ko var paņemt klāt. Un es, es domāju, tas, tas varbūt arī veidoja tādu kārdinājumu pret citiem, uz citiem dieviem, jo uh, Eh, ja mēs lasām 4. mūža grāmatu, viņi, tad, tad tauta bija mūžīgi neapmierināta ar savu dievu. Ja? Um, ir sešas reizes, ka tauta uh, dumpojās pret, um, pret savu dievu. Ja? Um, tas ir 40 gadu laikā, tas ir vismaz tas, kas šeit ir aprakstīts, bet tas ir burtiski un spilgti aprakstīts katru reizi, un atkal, un atkal, un atkal viņi atkrīt. Jo kaut kas viņiem tur trūkst, vai kaut ko viņi tur nesaprot. Dievs it kā ir klāts, bet viņi visu laiku skatās apkārt. Visu laiku grib tos citus, varbūt viņi vienkārši interesantāk. Varbūt viņiem tie, tie elki vienkārši šķiet uh, aizraujošāk. Varbūt, ja? un, un tas ir ļoti cilvēciski. Ja? Uh, arī baznīcu mēs apmeklējam. Ja? Uh, bieži vien tāpēc, ka tur ir interesanti, ne jau tāpēc, ka sprediķi labi, bet mm. mūzika patīk vai tur. Uh, lai mūsu draugi tur iet. Ja? Mm. Daži apmeklēji burtiski arī, lai atrastu sievas. <laughs> Viskaistākās mm. sievas, protams, baznīcā. <laughs> jā, piekrītu. <laughs> nu, jā, savā ziņā, bet kur, nu, pie kā tad noveda tāda viņu rīcība, šī izrēļa, izrēliešu rīcība? Um. Tā, tā ir kārtējā, tā kārtējā atkrišana. Um, Viņi, viņi savu cerību atkal, atkal neliek uz to savu dievu. Eh, dievam, dievam ir iezīme, ka, ka viņš, viņš liek gaidīt. Viņš liek eh, nostāties un pagaidīt. Eh, tautai vajadzēja 40 gadus iet pa tūkstnesi, un viņai vajadzēja viņai vajag skatīties uz savu dievu un gaidīt, ko viņš dara. Ka viņš gādā par ēdienu, gaidīt, ka viņš Eh, ceļās, lai viņus pasargātu karā, piemēram, gaidīt, ka viņš iejaucās kaut kādā gadījumā, slimībās, piemēram. Ja? Eh, visu laiku vajag gaidīt to dievu. Eh, tu drīksti viņam tuvoties. Un viņš, viņš arī aicināja šo tautu, viņš, viņš veidoja šo sajiešanas telti, lai būtu vieta, kur viņu satikt. Bet man šķiet, viena no ļoti cilvēciskām iezīmēm tur parādās, ka viņi nebija gatavi tik pasīvi sekot šim dievam un visu laiku mēģināja paši kaut ko darīt, paši cīnīties, paši savu ceļu iet, paši tur rūpēties par auglību, par drošību, par um, izdzīvošanu. Vai nebija tāda viņu vēlme drīzāk? Um Nu, viņi visu laiku atmiņās dzīvoja par to, kā bija Eģiptē, kad izgāja. Tur bija mm, gan gaļa, ko ēst, gan jā, visādi labi. Tas vismaz sākumā tas, tas, eh, tas ļoti bija redzams. Jā, Eģipte, Eģipte visu laiku tika pieminēta. Um, viņi jau nezināja, kā paši sevi pārvaldīt. Viņi bija vergi bijuši, eh, pašiem nebija sava tautas, varbūt pat identitāte, kur nu vēl uh, uh, jā, vadība. Un, un gaidīt un šo savu dievu un uz viņu paļauties, laikam bija grūti jāmācās. Grūti. Nu, savā ziņā varētu teikt, ka viņiem bija grūti iemācīties pieņemt ar dotās brīvības saistītās grūtības ar to. Jā, jā. Jo pēkšņi viņiem ir šī brīvība, bet tas nenozīmē, ka var darīt, ko gribi, un jā, nu, rīkoties kā gribi, un visu laiku nonākt tādās galējās situācijās. No, No uh, milzīgas tādas pašuzupurēšanās, mm. uzticības mm. dievam līdz pilnīgai atkrišanai, tādas milzīgas Jā, brīvība, galējības. <laughs> Brīvība iedzem šausmās. Tas, tas, ir, tas jau mūsdienās tāpat iedot kādam brīvību, viņš nezinās, ko darīt, un visādas muļķības sastrādās. Um, ehm, viņam bija jāmācās, un man, man šķiet, tāpēc tie 40 gadi bija ļoti. Uh, viņi veidoja pilnīgi jaunu paudzi cilvēku, tie vecie visi bija nomiruši, un šī jaunā paudze bija uzaugusi vairs ne verdzībā, bet mm paļāvībā uz Dievu. Protams, viņi nebija pilnīgi. Ja? Šis bija gadījums tieši pie Kanādas robežām. 40 gadu beigās jau. Jā. Tāpat viņi nav pilnīgi. Um, bet, bet jau labāk nekā iepriekšējie. Ja? Tiem, Jā. tiem vai, vispār netika ļauts ienākt Kanādas zemē atkrišanas dēļ. Šie jau bija iemācījušies kaut ko. Un, un, un, tā jau ne, un tā nebija visa tauta, kas aizgāja maukot. Mēs šeit šajā tekstā lasām, ka, ka tauta raudāja redzot, ka, ka kāds izrēlietis atved šo, šo uh, eh, moabiešu sievu, ja, tautas mm. vidu mm. viņi raud, jo nevar, nevar ticēt, kas tur notiek. Ja. Jā, bet tad notiek, mēs lasām arī šīs šausmīgās, briesmīgās lietas, ka viņi to izrēlieti ņem un nogalina. Un tur um, vispār masveida tāds slaktiņš notiek. Jā varētu teikt. Dievs, dievs galīgi nav cimperlīgs. Man, man ļoti patika šis, šis dieva aicinājums. Viņš teica Mozum, ņem visus šīs tautas vadoņus, kas aizgājuši, ja, malkot, mm -hmm. un pakārtos. Pakārtos, mhm. ja. Tas, man liekas, pirmā reize, kad es bībelē lasu, ka vajag pakārt kādu, ja, parasti ar zobenu nogām, nu tas mm. ir mhm. ātri, tas ir tā žēlstība, ja, bet, bet pakārt lai viņas redz. Un Dievs saka, pakāp viņus. Um, tiem nav ko, nav ko dzīvot, un, un lai, lai novērstu kunga dusmas, ja, lai tauta arī beidz to darīt, redzot uh, tos. Tas tā kā sanāk, tā kā bailēs iedzīt kaut kā tā? Nē, nu, protams, uh, Dievs nevalda caur bailēm, bet bailes dažreiz ir noderīgas. Uh, mums, mums jāsaprot, ka Dievs ir svēts, un, un mēs nevaram tā vienkārši Ah, nu jā, kaut kā. Tas jau nekas, ka, ka Dievs ir tur, es tur pat blakus darīšu savas mhm. lēnis. Ja? Tāds nedarbojās. Um, jo Mozus deva šo uzdevumu tālāk. Eh, šeit parādās viena, <clears throat> viena nianse. Mozus nevis pats darīja, ko, ko Dievs viņam teica, Bet viņš teica saviem tiesnešiem, saviem padotajiem, un saka, mhm. jūs nokaujiet katrs savus vīrus. Nokaujiet, nevis pakāpt, bet nokaut. Jā. Mhm. Tas ir vieglāk. Ja? Um, un un man, man šķiet, nekas nav noticis, um, jo visi baidījās <clears throat> no. Uh, arī, arī viens no otra baidījās, ja mēs tagad sāksim uh, pret, nostāties pret šo lielo tautas daļu, kas tagad ir pieķērušies tiem elkiem, ja, um, ehm, tas bū, būsim baigi nepo, nepopulāri. Ja. ir grūti to izdarīt. Un, un šajā tekstā parādās viens cilvēks, šis priesteris, Pinhās, kurš nostājās un, un kad atnāca tas vīrietis ar to sievu svešo, viņš tik, tik spilgti aprakstīts, Pinhās aizgāja no prom no sapulces, uz savu telti, laikam, ja, paņēma šķēpu, atnāca atpakaļ uz sapulci. Tā kā tas, tas nebija tā kā uh, afektā, vienkārši viņam bija šķērs lokā un davai kaut ko. Viņš, viņš saprata, kaut kas ir jādara, šeit ir jāiejaucās, un viņš gāja. Mm. Un, un viņš plānoja, es aiziešu tur, paņemšu un to izdarīšu. Un viņš nodūra šo vīru kopā ar sievu savu vēderu, spilgti. Ja? Tā kā, tāpat kā pakāpšana. Um, viņš izpildīja, ko Dievs gribēja, un tāpēc Dievs viņu te arī eh, tā teikt, apbalvo. Jā. Savā ziņā viņš tā kā arī pasvītro to uh, savu uh, lomu. Viņš kļūst par tādu kā dieva atriebēju jā, un jā. to, ka tā kārta, kas ir izvēlēta kā priesteri, kā nu, kas rūpējas par šo visu nu, dieva. Jā. Uh, Priesteri ir paši pirmie, kuriem jācīnās par Dievu. Jā. Viņi nevar stāvēt malā un skatīties un gaidīt, kas notiek. Ja, ja vienkārši nogaida, <clears throat> tauta aiziet, tauta aiziet prom. Un, un tāpēc Dievs šeit, šeit saka, viņš, šis pinhās, viņš bija greizsirdīgs ar manu greizsirdību. Mhm. Un, <clears throat> un tas bija svarīgi. Uh, Viņš deva viņam mūžību, mūžības, mūžīgu priesterības derību, jo viņš bija greizsirdīgs sava dieva dēļ un veica izlīgumu. Un, un man šķiet, ka tas ir tas, ir tas kas vajadzīgs. Uh, dievs, dievs ir dievs, un, un mums ir vajadzīgi cilvēki, kuri uh, bez, uh, ja, bez argumentiem vienkārši, viņi, kas cīnās par šo dievu. Mm. Konkrēti šī, šis greizsirdības jēdziens nozīmē nodoties pilnībā tam. Mm -hmm. un, un tas ir tas, ko, ko, ko Dievs gaida. Viņš gaida, ka cilvēks viņam nododas, viņam seko, viņu klausa. Eh, nevis tā, nu jā, kā pagadās, kā ienāk prātā, vai kā, kā pašlaik populāri jā, tautas vidū. Pirmkārt, vienkārši negaidīja, ka kāds cits to darīja. Un tas viņu izcēla šajā vietā, Viņš arī balvu, un tā kā viņš tika apbalvots Jā. ar to rīcību, Dievs Jā. viņam dod uh, miera derību. Mm -hmm. Jā. Tāda, tāda priesteri patiesībā bija maz. Mm -hmm. Gan tajā laikā, gan arī vēlākajos laikos mēs vecajā derībā ļoti maz lasām par labiem priesteriem, jo priesteri bieži vien bija ļoti vāji. Mm Un e, tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc pēc tam prasīja karali um, ķēniņu, jo, jo priesteri nevadīja tā, kā viņiem vajadzēja vadīt tautu. Viņi, tauta palika bez šī gana, uh, lai gan gans viņiem bija. Ja? Mm. Uh, bija daudz priesteri un augstais priesteris, bet, bet daudz to nedarīja. Mm -hmm. uh, savā ziņā man šķiet, ka arī šī uh, lielā nu, atbrīvošanās no atkritējiem. Tas arī varbūt ir veids, lai veidotu to savu identitāti, saglabātu, mm -hmm. tādu kā pasargātos no tām no svešajiem. No sve, jā, lai ne, ne, neasimilētos ar mm -hmm. citām tautām, jā. nesaplūst. Jā. Iespējams, arī tāpēc tālāk uh, Um, Dievs tā kā aicina mūzu, esiet naidīgi pret midiāniešiem un sitiet tos. Jā. Uh, ar tādu domu, ka nu, netiek pieļauta kaut kāda sajaukšanās, um, lai tā dieva tauta nu, nostiprinātos savā tajā um, uh, identitātē. Jā. Lai, lai, lai viņi izveidotu vispār identitāti. Jā. Man liekas, identitātes veidošanas procesā uh, šī, šī e, atšķiršana no, atšķiršanās no citiem, vienmēr ir pirmais solis. To mēs redzam arī mm -hmm. mūsdienās. E, tad, kad šī identitāte ir nostabilējusies, kad viņa jau ir, jau pastāv un, un apziņa tā kā ir stipra cilvēku galvā, sirdīs, nu tad, tad var atkal atvērties savā, savā ziņā. Ehm, bet, bet šajā vietā bija vai nu, vai nu mēs tagad nostāsimies pret šīm tautām, vai, vai mēs sajauksimies ar viņām un mhm, pazudīsim. Mhm, jo, mhm. jo šī eh, Izraēla tautai nebija, viņai nebija savs, un viņai bija vienkārši um, būtu bijis liktenis vienkārši, ka viņi pazūd. Un tas nebija Dieva plāns. Viņš gribēja, lai, lai tā ir Dieva tauta un lai viņa ir lai, tieši lai viņi atšķirās no citām, jo citas tautas, kā mēs redzam, jā, iet elkiem pakaļ un, un visādā veidā um, neseko dievam un neklausa. Jā, tad, teiksim, iesācējs sākot lasīt un šādai vietai uzduroties, varētu no šausmās uh, sagrābt galvu par to, kas tur notiek, domāt, uh, nu, kā, kā lai ka tādam dievam pievērš, pievēršos, jā, jā. ja tāda nežēlība valda. Jā, protams. Kā, kā, kā, kā ieteiktu paskatīties uz šo vietu tagad mūsdienās? Protams, jā, ja šo lasa, tad pēc mūsdienu uh, kultūras, tas politiski tas, tas būtu galīgs. Uh, jā, tā, tā nevar rīkoties. Nu, mēs, nu nevar mm. citas tautas tā noliegt un kur, kur, vai, kur nu vēl not, nokaut. Jā. Mm. Um, bet, bet šī jau nav politiska grāmata. Ja? Pēc tam, protams, eh, arī Izraēla tauta veidoja attiecības ar apkārtējām tautām un mhm. slēdza miera līgumus, un tur sadarbojās, un, eh, un apmainījās ar mhm. precēm un tā tālāk. Bet, eh, bet, bet šis, šis ir, šī, šī ceturtā mūzes grāmata runā par, par tautu, kas vēl neeksistē, un par tautu, kas kuru Dievs vēlas, lai, lai viņi veido stipru alternatīvu apziņu, tautas apziņu un ticību, kāda vēl nav apkārt un, un kā to var darīt, neatšķiroties. Un, un otrs aspekts jau ir tas, ka, ka Dievs gribēja izmantot Izraēla tautu, lai izpildītu arī savus nodomus. Jā, vienā vietā ir rakstīts, ka Dievs ir devis šīm Eh, kanāniešu tautām. Viņš ir devis viņiem gadus simtus, lai pievērstos viņam. Es ticu, ka Dievs visos laikos, eh, mēs pa, ja mēs par to nelasām Bībelē, tas nekas. Eh, Dievs visos laikos, visām tautām ir, pievērs, ir pievērsies un ir viņus aicinājis un ir devis viņiem um, iespējas viņu iepazīt un viņam sekot. Tas bilējāms, kurš veica tās nevis tos lāsus, bet tās sveitības iepriekšējās nodaļās, mm. viņš bija viens no cilvēkiem, kurš dzīvoja starp moabiešiem um, kaut kur tur, un viņš bija, viņš pazina īsto dievu. Mm. Viņš bija dievticīgs, ja? Jahvē, dieva, ja? viņš burtiski Viņš ieklausījās, jā, ne viņa, jā. ko viņš saka, un pildīja viņa gribu. Ja Dievs, ja Dievs vienmēr aicina cilvēkus, un, un tāpēc nav jābrīnās, ka viņus, mēs viņus varam sastapt, bet, bet tautas kopumā nesekoja šim Dievam, un tāpēc Dievs nolēma, ka uh, kaut kad Izraela tauta iznāks no Ēģiptes un, tā teikt, ieviesies kārtību, ja? Mm. un, un dažas tautas pilnībā iznīdēs, un citas vienkārši padzīs prom, uh, Ehm, lai viņas vairs tādā brīvībā un eltievībā neizplatītos. Mm. Ja tā paskatāmies no jaunās darības puses, man šķiet, ka varam skarbā veidā apzināties to, kas notiek, kad atkrīt no Dieva, tātad, kad sāc iegrimt grēkā, jo mm. grēkā um, alga ir nāve. Jā, jā. Un šeit ļoti skarbā veidā parādīts, ir ja aizēj no dieva, atkrīt, esi tajā grēkā, un tad seko nāve. Mm -hmm. un, uh, tur nav vairāk. Uh, arī apakstuļu darbos ir tieši tāpat aprakstīts. Jā. Jā? Arī pirmajos kristiešos tur kāds mēģina ap, apmānīt kaut kur svēto garu, viss nokrīt beigts. Nu, ja mēs saskaramies ar dievu, mēs, mēs jo, jo tuvāk mēs dažreiz Dievam esam, jo, jo mazāk mēs saprotam, ka Viņš tomēr ir svēts. Mm. Un, un, un, un mūsu tuvība viņam, mūsu bērnu būšana viņam, tas nav, nekas, nav nekāds sīkums, tas nav nekas tāds, ah, nu jā, forši. E, tā ir liela dāvana, tā ir liela žēlastība, un tas, un tas jāciena. Šo Dievu jārespektē par to, ka Viņš ir gatavs mūs laist tik tuvu Um, Izraēlā tauta ar neko neatšķirās no citām tautām, bet Dievs viņus paņēma un Dievs, viņus, Dievs viņiem deva tuvību. Mm. Ja to neciena, ja to nerespektē, nu, vajag pagalvu. Jā. Nu, pēc šiem tādiem um, skarbiem un uh, asiņainiem <laughs> notikumiem ir uh, vērts šobrīd aiziet nelielā muzikālā pauzē, uh, lai atgūtos un tad tālāk skatītos jau par tālākajiem notikumiem, kas Izraēļa tautai sekoja. thank you нашей šai svētājā, Dievs mūsu balsī dzīt. Mēs kungā kalpī viņu svētā nama teicam un pielūdzam. Vietā šai svētājā, Dievs mūsu balsī dzīt. Mēs, kunga kalpi, viņu svētā nāmā teicām un pielūdzām. Ir tikai vienīgs Dievs šeit viņa svētnīcā. Mēs ceļos krītām visi, kas šeit nākam, viņu slavējām. Vietā šai svētājā Dievs mūsu balsī dzīt, mēs kungā kalpī viņu svētā nama teicām un pielūdzām. Vietā šai svētājai Dievs mūsu balsī dzird. Mēs kungā kalpī viņu svētā nāmā teicam un pielūdzam. Teicam un pielūdzam. Mēs esam atpakaļ raidījumā Ceļš uz Zemausu no muzikālās pauzes. Un šobrīd arī studijā esam mēs, Diakons Gatis Savotiņš un mūsu viesis, Baptistu mācītājs Māris Skaistkalns. Un pirms muzikālās pauzes runājām par skaitļu grāmatas 25. nodaļu, kurā apskatījām šos elgadievības brīdi, kad Izraēla tauta atkrita, jeb daļa no tautas um, izvēlējās um, bālu peoru, um, elgadievību, un um, viņi uh, arī tika uh, dēļ šīs atkrišanas nonāvēti. Tā tad mēs secinājām, ka atkrist no dieva, jeb iekrist grēkā, ir, ir, ir grēka alga, ir nāve, kas šajā fragmentā ļoti spilgti mums tika, nu, tiek parādīts. Un tad tālāk, nākamajā nodaļā, 26. mēs jau lasām par tautas skaitīšanu. Notiek tautas skaitīšana. Um, vai tas bija domāts tāpēc, lai tā kā saskaitītu, kas vēl palicis pāri no tās elgdevības brīža? Eh, tas ir labs jautājums. Eh, tik daudz, cik, eh, cik viņi 40 gados, 40 gados viņi dumpojuši pret Dievu un cik daudz viņš ir nokāvis turpat ceļām, tur var uzdot jautājumu, vai, vai tur vispār vēl ir tauta, ko saskaitīt, jā, jo viņi desmitiem tūkstošiem vienkārši ir miruši visādas. Bet interesanti ar skaitļiem, piemēram, ja mēs paskatāmies no, nodaļas sākumā, grāmatas Grāmata sākumā, sākumā, pirmajās nodaļās, kad notika pirmā skaitīšana, pirms tātad izējota no Eģiptes zemes, tad viņi bija kopā 603 tūkstoši. Mm -hmm. Un tagad otrajā jaunajā skaitīšanā, tas tieši pirms ieiešanas apsolītajā zemē, viņi ir 601 tūkstotis. Nu, par, uh, gan, gandrīz, jā, ļoti līdzīgi, tikai par kaut kādiem gandrīz diviem tūkstošiem mazāk. Jā, jā. Es teiktu, ka dzimstība bija uh, ļoti laba, arī tūkstnesī, tas viņus jā. netraucēja, uh, bet jā. Mēs, mēs varam runāt to, ka tauta faktiski ir atjaunojusies, vai ne? jā, visi, e, kā šeit teikts, jā, visi ir nomiruši iepriekšējās paudzes, izņemot e, Jozo un Kalebs. E, no, no levītiem, ja, visi pārējie. Un, un tā kā pārsvarā, pārsvarā visa tauta ir dzimusi, ir dzimusi tūkstnesī, un 40 gados viņi tika veidoti par jaunu Šajā ziņā, ja mēs pie cipariem pieskaramies, interesanti ir ar šiem levītiem, jo tieši levīti viņi izējot bija 22,000. Jā. Un tagad, pirms apsolītās zemes, viņi ir 23,000. Viņi ir tā kā palielinājušies jā, jā. skaitā. Iespējams, ka tāpēc, ka viņi varbūt nu, nekaroja, nu, nebija aktīvi karotāji, viņi vairāk rūpējās par. Nu, kas, kas vēl zināt, nu, Levītiem tika dots īpašs uzdevums, ja, mm. kalpošana um, kungam. Un, nu, varbūt tas ir tāds uh, mierīgāks dzīvesveids, ja, kas mazāk vēt nāvē. Um, lai gan arī viņiem bija tādi gadījumi, ja, koraha, uh, tā, tā dum, tas dumpis un tā. Nu, Grūti pateikt, eh, bet Dievs jau gādā, Dievs jau gādā lai, lai, lai šī tauta uh, eh, pastāvētu un, un, un uh, lai katra cilts ieņem savu vietu un attiecīgi arī augtu vai, vai neaugtu. <laughs> Jā, bet šīs tautas skaitīšana faktiski jau ir, ja mēs. Um, skatāmies salīdzinot ar šo pirmo, tādos salīdzinājumos nu, ir daudz kas ļoti līdzīgs, un mēs redzam tās izmaiņas, kas ir notikušas nu, ne tikai attiecībā uz uh, lielumu, kur varbūt tās izmaiņas ir nelielas, vai attieksmi, ja faktiski izējot uh, šajā pirmajā reizē uh, tūkstnesī, viņiem neizdodas uh, pilnībā ievērot uh, dieva šos uh, baušļus. Arī viņiem tiek sākumā doti baušļi Sinaja mm. kalnā, un nu, viņiem Jā. neizdodas. Viņi ik pa brīdim uh, kaut ko saceļās, kaut, kaut ko neapmierināti. Taču, ko neizdodas sasniegt vergiem, Tas, kas tika izvesti no Ēģiptes, no to tagad īsteno viņu bērni, kas jau ir dzimuši brīvi. Bērni mācījušies no vecākiem, to labo, jā, un, un viņi, viņi kaut, kaut kā iet kopā ar Dievu. Un ir aizsnieguši kanāna zemi, un viņiem, Dievs viņiem ļauj arī ieiet. Tā tā jau ir tā tēma, kāpēc viņi tiek skaistīti. Nevis lai viņi varētu sapriecāties, o cik mēs esam forši un daudz, bet vienkārši lai, lai zinātu, cik, uz cik daļām šo zemi jāsadala, jo tagad viņi ieies tajā zemē. Mm. Tā jau arī ir atšķirība. Jā, ja pirm, pēc pirmās skaitīšanas viņi dodas tūkstnesī, tāpēc Uh, nu, Varētu teikt, pirmā skaitīšana konstatēja, cik daudz ir izglābušies no verdzības. Jā. Jā? Un tur nebija varbūt tikai izrēlieši, arī citas tautas pārstāvji, bet visi kopā tagad ir tūkstoši. Un, un tagad tā skaitīšana notiek diezgan uh, smalki, tur pa dzimtām, Jā. tur uh, smalki sadalītas tās ģimenes un kā, kā to zemi, jo lielāka uh, dzimta, jo lielāka cilts, uh, jā. jo lielāku šo zemes, zemes gabalu arī piešķir. Jā, un, Tāpēc liekas, tas... svarīgi ir atzīmēt jā. to daudzumu. Kaut gan arī šajā gadījumā principā skaita vīriešus, vai ne? jā, nu, protams, citādāk, nu, Bībelē mēs to gandrīz neatrodam citādāk. Mantojums nonāk vīriešiem, un sievietes, protams, nav jau izslēgts, viņas ir klāt. Um, šeit arī ir uh, mēs lasām tādu atsevišķu epizodi par cilti, kur nav šo vīriešu, kur dēlu nav palikuši, ka ir tikai meitas palikušas. Jā, vien, vienā ģimenē bija tēvs ar piecām meitām. Laimīgais, bet viņš bija nomiris, un tad nebija kam iedot šo zemi. Ja? Piecas meitas bija tā kā ģimene, Un viņas aiz, atnāca pie, pie Mozus un teica, mēs esam kā ģimene, bet nu, tā kā mums vēl nav vīriešu pārstāvi, kam, kam lai iedod šo īpašumu? Un, un vai tādēļ mums tagad nedos īpašumu? Tas ir tas jautājums, jo, ja kamēr nav vīrietis, vīriešu pārstāvis, tad viņiem nedotu. Tas, protams, nav taisnīgi. Jā. Jā. Un, kā tad tur ir? tika Jā, Mozus, Mozus šo lietu cēla kungu priekšā, un, un Dievs saka, pareizi. Likumā ir kļūda vai jeb, nu, trūkums, ja likuma trūkums. Tā nevar. Dievs saka, ne, lai tā ne, neno, nenotiek. Jo tādā veidā, protams, var zaudēt šo, šo zemes, šo zemi, kas, kas tiek izdalīta, un to Dievs nevēlas. Viņš tagad vēlas sadalīt taisnīgi zemi, bet viņš arī vēlas, lai tā zeme paliktu tā, tām ģimenēm, neatkarīgi no tā, vai tur vīrieši piedzimst vai nē, jo, protams, gadās visādi. Un viņš nodod uh, rīkojumu, ka arī šīm meitām tiek uh, šī zeme. Un, ja pat ja nedzimst meitas, pat ja nekādi bērni nav, tad lai tā zeme arī neiet vienkārši kaut kam, bet radiniekam, vistuvākajam, lai tā zeme uh, paliktu tajā pašā ģimenē. Vai mēs uh, varētu uzskatīt šo epizodi par tādu zīmīgu, nozīmē, ka uh, parasti nu, uzsver pārmet um, kristiešiem par to, ka Bībele ir tāda patriarchālā, tā, bet mēs uh, tā kā jau vecajā derībā, jau pirmajās Jā. grāmatās lasām, uh, šo sieviešu nozīme arī ir ļoti svarīga un tiek Sieviet, izcelta. Sievietes nekad netika izslēgtas, bet, protams, tajā kultūrā varbūt viņas ieņēma citu lomu un, un arī citādākus viņām skatījās. Bet vienmēr, kad Dievs, kad Dievs pievērsās cilvēkiem, viņš, viņš gan vīriešiem, gan sievietēm, gan bērniem ja, vien, vienādi viņš pievēršas visiem un visiem dod vietu. Mm -hmm. Nu, un, saskaitot šo jauno tautu, pirms ieiešanas arī tad, tu jau arī pieminēji par to, ka bija palikuši tikai no iepriekšējās paudzes divi cilvēki. Un, Jozua un Kalebs. Jā. jā, un pat uh, Mozus uh, vairs nevarēja ieiet apsolītajā zemē. Jā. Viņam bija liekta tā uh, iespēja. Ar... Jā. Tikai dēļ tā, ka bija reiz, eh, nu, reiz pakritis. Jā, jā, arī tu man patīk šis formulējums. Eh, tu tiks piepildīts savai tautai, tu mirsi arī tu. Tāpat kā pārējā tauta, jo arī tu dumpojies pret mani. Ja? Mm. Eh, ļoti skaidri. Jo Mozus nebija arī nekāds zelta gabals. Viņam bija, viņš bija vairs tāpat kā citi. Mm. Jā, viņš varbūt viņš turējās pie Dieva vislabāk no visiem. Un tomēr viņam sanāca pakrist, un, un Dievs jau viņam nepārmet tagad, oh, kāds tu sliktais, bet, bet vienkārši, nu, nu tā ir. Un kat, katram savs laiks ir dots, un tagad Mozus bija tūkstneša gadiem dots, un tagad, lai ievestu tautu jaunajā zemē, vajag citu. Un Mozus saka, iedot šo, šai tautai uh, vadoni, lai viņi nebūtu kā Avis bez gana, jo, protams, ko, kas, kas tad notiks, mēs tikko lasījām, mm. ja viņi atkal aizies pie kaut kādiem elkiem um, momentā. Tad tas jaunais uh, vadonis, uh, Jozula, kļūst, ja viņš tā Jā. kā um, Sanāk, ir viens no tiem, kas no vecās paudzes vēl. Jā. Jā. Viņš bija ļoti jauns, kad viņi izgāja no Eģiptes. Jā. Jā. Viņam bija varbūt 11 gadi tikai. Uh, tagad ir normāls vīrietis. Ja? Un viņš, viņš, iz, viņš parādīja lielu ticību tajā, tajā laikā, kad Dievs viņus aicināja iet uz zemi. Viņš gribēja, viņš bija gatavs iet uz zemi, un viņš nenobijās ja? mm. 40 gadu sākumā. Un to Dievs ļoti augstu viņam vērtēja. Un arī pēc tam Jozo izrādījās, kā šeit ir teikts, vīrs, kam ir gars. Ja? Mm -hmm. Gara apdāvināts, piepildīts vīrs. Un nekam citam labākam nevarētu dot šo godu, ja vest tautu un šo, nu šo no jā, viņš jau amatu. Um, periodiski parādās visu laiku mūzika, blakus. Um, viņš bija palīgs. Jā. Jā. Um, bet um, tur arī mācījies valodas, ir līdzības starp Jozo kā vārdu jā. un uh, Jēzus vārdu. Je, Joshua un Je, Ješua, ja, mm -hmm. Eh, Jēzus ir grieķiski, grieķiskā versija. Eh, Jozus vārds ir tas pats vārds kā Jēzus. Jā. Tas ir diezgan interesanti. Eh, Ješua glābējs. Jā. Jozua bija arī tāds tautas glābējs, tāpat kā Jēzus. Un Jozua savā laikā kalpoja, un viņš visu savu mūžu turējās, un viņš savu mūžu viņš rūpējās, lai tā tauta nokļūtu apsolītajā zemē. Mm tad viņš jau arī tāds kā no, nu, nedaudz priekšstāvs sanāk, jo viņš ieveda apsolītajā zemē, sanāk, jā. Jā. jā. līdzīgi kā Jēzus mūs ieveda tēvā. Jā. Var savilkt tā, tā kopā. Man, man liekas, interesanti, jā, protams, ka Jēzus e, vārds arī vecajā derībā parādās Jozovā. Tik daudz, ka šķiet arī par mūzu vienmēr atsaucās kā par kaut ko izcilu, kā uh, vislielāko uh, Jā. pravieti, kā tādu, kurš vienīgais um, runāja ar Dievu vaig, svaigā. Ja? Jā. Tā. Jā. Jo uh, Jozua tālāk um, viņa tas kontakts vairāk izpaudās caur šo arī Urīm un Tumīm palīdzību, cik jau uh, ja palasa ca, caur priesteriem. Jozo laikam netik tuvu, kā Mūzus uh, bija ar Dievu, nu tā teikt, tiešais kontakts. Ehm, tas bija unikāls, tas, ka Mozus varēja Dievu redzēt un Dievu satikt. Ehm, jā, tas ehm. pēc tam vairs tā neparādījās. Jā, bet neskatoties uz to, notiek šī nu, varas nodošana un tā, tā uzticēšana vadīt tautu notiek caur roku uzlikšanu. Ja? Mm -hmm. Jā, kas mm -hmm. arī tradīcija veids, kas aiziet arī nāk tālāk nākamajām paudzēm. Jā. Jā, tādā tās. veidā tiek nodota tā, tā pēctecība. Jā. Mm -hmm. Faktiski jā, mēs to varam arī līdz mūsdienām. Um, jā, tas ir stiprs simbols. Jā, kā, jā. Es, kā es uzlieku rokas kādam citam, es, tas, tas vienmēr, vienmēr ir darbojies. Jā. Jā. Un tad, um, bet nu, tauta arī pieņēma tad, laikam, viņu kā šo jaunu autoritāti ar tādu Jā. pašu, kādu bija Mozus. Tā arī viņi Jā. pieņēma Jozu. Man šķiet, ka Jozu bija ideāls kandidāts, tāpēc ka tauta viņu pazina un viņš bija godājams uh, visādā ziņā. Mm -hmm, mm -hmm. Um, nu, lūk, tad sanāk, ka šajās nodaļās mēs tādas. Uh, esam uh, nonākuši līdz uh, tādam pašam brīdim pirms ieiešanas jau apsolītajā zemē. Um, un uh, tad uh, tālāk jau nākamajos raidījumos uh, turpināsim lasīt tālāk um, Nākamajā raidījumā jau pievērsīsimies šiem svētku svinēšanas tradīcijām un upuru dāvanu pienešanām, ko mēs tālākajās nodaļās lasām, kas ir nu, savā ziņā cieši saistīts ar šo levītu cilti, ar viņu to kalpošanu, lai padarītu um, nu, tautu, palīdzētu tautai kļūt svētai Svētāk. Lai tuvoties Dievam katru jā. dienu, lai tuvotos Dievam. Jā, lai sargātu to arī mhm. tautas jā. svētumu un saglabātu. Varētu teikt, ka nu, arī tā kā identitāti saglabātu, jo to identitāti jau nu, Dievs dod viņiem. Jā, es ticu, ka Dievs ļoti apzinīgi deva šos rituālus, lai kopā to darot, arī veidotos tā, tā, tā tautas apziņa. Labi, paldies, Māri, par to, ka varēji ierasties un padalījies arī ar saviem komentāriem. Varbūt vēl ir. Man prieks. <laughs> Jā, tad es varbūt aicinātu tevi arī kādu īsu lūkšanu, varbūt raidījuma noslēgumā. Jā, noslēgsim. Jā, Dievs, Tēvs, paldies, ka tu neesi tikai svēts un, un, un, un dusmīgs. Tu sevi savaldi un tu Tu esi devis savu, savu tuvību, mēs drīkstam būt tavi bērni. Dod, lai mēs to cienītu katru dienu, lai mēs tev tuvoties ar, ar prieku, no visas sirds, lai mēs tev sekotu, kā, kā to darīja Jozua un kā šis priesteris to parādīja. Dod mums, um, lai mēs nekas, nekad tevi nepamestu. Amen. Amen. Paldies, Vingo radio klausītāji, ka arī piedalījies šajā raidījumā. Un uh, atgādinu, ka vari uh, arī sūtīt uh, īsiņu uz 266, 272, vai e-pastu studiju etrml.clv ar kādu savu komentāru vai jautājumu vai to kas tevi uzrunāja šajās nodaļās, ar ko mēs tad padalītos arī nākamajā ierakstā. Šeit kopā studijā šodien bijām mēs, diakons Gatis Savotiņš un baptistu mācītājs Māris Skaiskants. Lai svētīgs jums vakars! Ceļš uz zem mausu!